ambek aku cangkane wayang golek Lah iya. Padahal metune Supriyadi ya. Oh wis ora kancane koyo eh, tabuhi. Penginepamu ki ya apa tambah sih kok tambah bangkrut. Sing bangkrut iki sing marahi lakon. Lah salamu dhewe mosok kang asri pirang-pirang dina. Gak diumbah gak apa. Iki mah gregeten tak rendem. Ah. Eri. Eh, kok niku keliru nih. sing diombah iku spraine tapi diganti sing sepon diganti sepon kasur kon rendem kapan garinge kon iku ya pesik kon iki ya aku nek gelem wara-wara nang tangga-tangga tambah gak payu penginepamu wingi nane tak sangka sopo gelak geluduk kamar tak kunci kuncine pedot tibae wingi tak cokit wedhus iku lho Lah kok sapa desa jero iku ya kunci sing mlebokno Wah ya saking kempromu kan. <laughs> hotel itu masih gede tapi tingkat gak apa-apa ya ini hotel ya lah ini lho kan mana bergokoknya doraku nganggur kan iki ya ditumpang nono ngopo ning genteng iki delokane kok dana koyo sungsun kaya tingkat iya tingkat lah sing turu kono anakmu lho nambah pemasukan keran kon tak kandhani menemene nono tamu iku delok dhisik disengsir dhisik iya iku wong kaya atau wong ngopo ngono kon ngawur ae apa Agus Muksim turu kene pirang-pirang dino, gak bayar. Kuasir suwek kabeh ku. Jareng aku kancamu. Kok koncone safari. Gedhe-gedhe iki wis bolong kabeh gak karu-karuan wis. Lah kono gak kon paku. Paku apa sih? Wingi maku ya pedes katut tepaku. <laughs> Terus ya bongko ana tamu ya. Eh, tapi kok njaluk hidangan, njaluk ngombe awak dhewe kelaran utang-utang gak karu-karuan. Kok kok sini-sini nori. Iki mono butuh hotel iku mono penginapan kecil-kecilan. Lah ya wis seru penginapan kan. Iya tapi sabun coba lah bali kon bono. Kok tak kek dhuwit nang ngendi dhuwite? Ya dadi kuwi sabun lah ngumbah, spray. Wis ana telung tak telung wulan gak diombah belas iku. Gak ngono penginapan gak sing nyewa kon kumbah terus. <laughs> rame-rame. Dikai turu anakku dhewe kan. Kon niku gak Mari nyebel-nyebeli wong nyambut gawe yo, tapi ya dicet-cet didik kran, wong delokane sik gembel. Sik gawe ngecet iki dhuwitmu. Kok durung ana pemasukan gawe ngecet. Iya, wong ape nginep terus bayar ku sungkan, nanti keadaan bersih kan enak. Ah saiki tinggal perlu bu jalu kok gawe ngecet. <laughs> Ya apa nek ngono? Ya nek nginep mari bayar terus wong mati. apa niku? Eh jenenge apa iki? Penginapan apa iki? <laughs> Ayo, penginapan iki jeneng ngori. Padane penginapan sing umum ae. Apa padha rukun? Apa ta lestari ta? Apa apa burukun? <laughs> Ya nek burukun kayak kene ya buyar kan. Kak Riki, nek kapan ana wong mlebu ya apa jan nginep ku Iki apa nek nek wong nginep kene ki tundas ta? Ha <laughs> ah, nek kapan nek Tapi orang ini kalau bunda sih loru. Ya wong e loro kan ana wong situ ndas loro kok. Lah wong e mosok kenek ngono. Bi eh, biasa umume pirae sing murae, 7000 setengah. Barang nih. Lho, 7000 nang aku mlebu nang kon sing 5000 kan. Sak ngono 7000 setengah gak sing nyewa kok. <laughs> kelarangan. Lah iki cagak pangkotan jange potong ya apa dik Apa dilas dhisik cagak. Lah tak kandhani, pangkotan nek lagi tak takon buntut grenjeng. Cek gak ketone bangkotan nak ngono. Oh, ya kuat dilas keran kono bangkotan dilas. Kalau yang ngono bangkotan pala pali ro pula bergokon. Kalau pemasukan dikai celeng anae. sing kamar situ iki, Lon. Ya apa genteng kanok belas iki apa. Iki nek wong turu lah ya kabunan iki. Iki lah ana wong njaluki eh, sing isis ngono karep ya. Ah. Sampe sukane AC, ngoten cek isis, gak ana AC lho gendeng tak buka lho. Wah <laughs> oh, ya elek-elek ku ya sedia kipas. E, wong turu dikai kipas itu. Dadi turis-turis teko kabeh wong reng reng zina. Dikai kipas kabeh reng jina kan gak apa-apa. Aduh ini kapan turis turu kene kok kipas sih. kafe pengine palinge kadi nggone turis ri. Apa mau pengine pat bongkotan ngene. Lho, iya wong iku nek turis iku kadang mampu nek gak mampu kan kadung kefefet. Oh, apa kefefet iki. Eh tapi sembarange kudu dibangun, dibangun ketok rajin, ketok indah. Masih turis-turis ya kerasa. Iki kudu kon kudu bangun nikah lho, Bro. kok mari bangun iki kawar. Iki tinggal anu nek kapan ana werbek jalukan KTP. KTP. Iya, KTP ku ana mau dibojo tapi ngati lanang wedok nek duduk bojone aja dilebokno makene. Lho oh, ngono ta. Iya, sing lanang kok mlebu. Sing lanang kok mlebu kamar sing wedok tek njoba ambek aku. Pamangkane pengene peniki bangkrut perkara niki keren. Tak sa omong-omongan. Tak takonane. Duh, kan? Ah, Rukune. Hmm. Sapari. Eh. Kanca dhewek gak nyewa mame iki. Nggih tak tepakne dhisik spray-spray iku. Eh? Sik tak iki wis ana apa kok mau spray. Kon sing sepon tak kasur kapuk. Napa? Kae turun. Aku ya sing legi ae, gak usah pait-pait. Kok jebet Kok turu kok. Kae eh, turu. Kok ngantuk ta? Eh, eh. gak mari wayangan kok ngantuk. <laughs> Padahal kita wis sepen sing ndi duwe kok Kowe damen ngono kok. Kok oh, damen iku bongen ae cek gelis. Kaya iso eh aku mak krungu jare lek wong mrene, lek wong loro lanang wedok lek gak ana kawin. Iya, ah, ya bener ya. Ya bener ya Lek bujang ijen gak apa-apa. Makane bojoku gak panire ini lho. Ngopo? Lah kan belum kawin nang bojoku. <laughs> Eh, iya, kemasin bener sapa lino serene tak usir. Padorong kawinan. Artinya ini, ada pekerja iku ya, lak durunok gini lak nginep ya, lak tutup ucu ini awakmu ya kutu sing hati-hati. Kutu peraturan. Iya, iya. Masih kartu lo kena ini, gak gawa surat balik. Aku mulai gak nginep kok. Loh, coba balik lah, si bahari laku sopo. <laughs> Ya tapi kan itu wis duwe ancang-ancang eh, kon. <laughs> Oh, bos ancang-ancang ya. <laughs> Ini buat dibersih mbok riri mesti bersih. Ya. Iki siapa sih ini eh. sing sini? sih? Sing jerakane sing di pegawene sing di iki? Jane jerakane ku ini apa? apa? bayar tapi pegawene kekempro. Ya lah, kekempro ya apa gak bayar terus aku. Kayak sih lima bulan lah. <laughs> Ya mbok dibersihni rek, mbok menolong luar kota. Kuwi sih jangan tak ini, tak tawa-tawakno gak aja loh. Iki lek oh, bersihne kondol ta? Iya. Oh, apa kondol iku? Regane ojo dudu temen, kira-kira arek ludrukan iso menjangkau. kon. <laughs> Oh, awak dhewe ngindari arek ngono-ngono iku. <laughs> Arek kon nek dindari kanca dhewe kok dindari. Iya, nek kon pekno kancamu dhewe ya arek arek dukan, mm-hmm. yo bukune sing dukur. <laughs> Pak kon, iki sing kiri, spray nek durung ngono. Iya, iki dene spray bojomu gawe murine. Oh, tak kadekne durung tak tebus tak ngono. Pak dhewe eh, ganti sesek Diganti Pak Isa sik. Aduh ses. Itu wek eh, glondangan. Wis kok kon iku mbakul nduk pasar emar wong bakul koyo ngene kok asih do mung ses. Sing malah ana kanca rene masih kanca yo opo ya dihormati. Lagi lawangi lho lho lho. Lawangi lho. Kano grendere lagi selorokan tok ngene iki. Nang penginepan di seloro karo pring ini ya opo rek. Yo tak elingno yo. Lah ana kanca rene sapa ae masih sugih miskin api ono ae. Wong arep perkara kok jare sugih ne. Tapi sementing ku ngurmati. Kon dipasangi bangkrut <laughs> Wih, kok gak dipasangke ayo bangkrut. <laughs> Wis ngene, iki kamarmu piro kabeh? Kabeh. Iki rencanae 16 tapi jono loro lho. 16 <laughs> iku kamar e tanan ndi? <laughs> Eh, tanah ngepas. Iki kok kira-kira isi ono isine kabeh ta? Kosong. Kosong. Pirang dina kosong? Saulan no kata ayu. Ya sak lawase kosong lho. Lah ngono ya kecewa iku bersingkrino kabar e. Iki ono tamu. Iki kamar loro hmm. utawa kamar papat engko di tebas mbek wong. Lah nek ngono iki semprot ono iki. sing digenyemprot apa apa dicelokno PMK. Iki sen robo. Sen duwe wedi sik gak digenyemprot. Nyelang-nyelang aku ditagih gak nyaur ta Iki ono bolo dhewe kate omongan rene. Yo urusan dagangan tapi sing lanang iku nyesrai, hmm. sing wedok mbuni mbangi mbongga iku urusane kono. Sing penting hmm. awak dhewe eh, nang. Eh, iya. Nek kepengin kamar dingin diturokno jeding. Turokno jeding. Kamar dingin iku dikom jenenge. Kamar dingin. Yo mbok urusan kok mau dhewe. Sing penting awakmu karo aku saiki ngetono dhuwit. Ganti kan. Kok presi kok. Wong loro. Kamare Ya kamar mbok urusan kono mbok loro mbok papat urusan bos. Ya ngono kok tak 10.000 ya. Iya wis. Nih, kamar sing istimewa turu mbek ngadeg iki. Mesak meter persegi. Turu mbek ngadeg. Eh, iku dudu kamar jedeng iki. Ngadakno. Ya mbok tak 10.000. Ya ngono ya. Nih, sing dewe 5.000 sik. Mbok torok mah. Aku sing 5.000 kon sik 5.000 sik. Pira sik 5.000? Oh iya 5.000 5.000 wae dak. Enggak iki. Ben apit blas. Iki iki sing 1.000 petang 1.000 Eh, sing 1.000 ana. Iki 10.000 kok. <laughs> Nek kon iki 5.000 aku nyekel 5.000. Kon iki pengen nempan ta nebas bongko. Iki nek wong turu kain ketinggalan. niku dikene karo sapa mari. Ojo kok wong balik. kon ojo nakalan kon. Iki gak oleh kari ya disimpen. Kari disimpen nek kon gak nek gak bali didol ngono lho. Lah wingi nang. didol sik kekno. dhewe ketinggalan nuntun. nuk kene. Blontang. Ya ndak lalian ya untu dicoplok. Wis tak 10.000 ewe eh, guys. Matur nuwun ya. Kok hmm. tak gorene wingi. Ya, wis tak tinggal. Tinggalane lho. Iya ya. Sokernis nyeret mlaku nih lho. <laughs> balek-balek no anurin an para nri sedako dalek-dalek no penumpang oh eh penumpang anu pengung minep no gini ya oh iya iya kayak galan pasaran eh, termasuk sponsor hmm iya iya iya oh pengusaha ulang ini kak saya ya awak dewa tak usaha kon kau tunggu untuk ini ya tunggu anak no kesini mau disa wis kau nalak cukup tak budas ya oh iya iya wis soro bareng saiki wis enak. Riwayate gak karu-karuan malah tak jenengno riwayat. Anyar, produksi baru. <laughs> jenenge riwayat tanya riwayatnya ya soro biyen niku asale lak dagang cilik-cilikan aku kulak gurem <laughs> oh kok gurem ya apa sih barang cilik-cilikan saiki dadi wis gede. ate padha jujur ya mek bojoku ya enak sembarang fair kulak sakmene berarti sakmene ya padha jujure kun Duh. Kulo dugi. Eh, enggak apa-apa. Beto kudu. kudu ambek laos. Yo. Lah terus e Cak Pak Basman. Kok cak nyelik cak kok ngelamak sih awakmu? Anu, eh. Pak Basman. Nah, lak ngono. Kulo niku lak ngalor ngidul dijak mawon ta. Heeh. Uh -uh. Dek niki kok ndelalah tumbas pelem mboten burun. Tumas nongko buatan burun. kan jaluk kudu. ini niku terus ini kau nak ndok makan gue jamu ngoten. Oh. Lah ini wau enggak kula enggak beton ini wau kange, oleh-oleh. Apa-apa pokoknya ana hasilnya enggak Masih titik-titik pokoknya lumintu mintu, nah, enggak, kula dagangan kali semanis seneng kok. Cicak blusuk-blusuk ngono. Wah, blusuk ping telu. Blusuk. <laughs> nih niku blusuk ping telu. Kula sing buatan kuat. Mangane kok rusak. kok. Lah nggih, sakana trenggiling antarane. Wong kula niki kali Cak Basman niku eh kok Cak sih? Pak, Pak Basman. Nggih, Pak Basman niku. Roman pendek itu. Perkara nyambut gawe niki untung titik enggak apa-apa pokoke weteng warek Iya, enggak dadi penyakit. Warek nek porsir dadi penyakit kon. Nggih, niki wau asal dagangan saking pacet. Apa iku? Telo. Oh, telo kayak krepek. Nggih, tapi niki wau sing dibetok sik sak kilo. Sak kilo. Lah iku lak gawe dhewe, wong kula kok sak kilo lho. Asal pesenan cuma kami contoh. Oh, contone. Ya gak apa-apa. Lah niku wau ancen mburi mriku asone niku wau. Lah laran lapo ae gak mlebu iku. Kirangan wong niku wau dhewekne aku ki kok mari ki kok ayo lunga maneh bare aku ngoten nih. Mulis dit. Ya kok istirahat. Ah? Ganti dasi ambek sepatu tok ae. Oh iya. Eh, ganti sepatu ta, Pak? Iya sih, pake Pakai roda. <laughs> Kono ku ngawur aku niku to. Sepatu opo? Ganti ping piro sepatu? Ya biasa sepatu preman telono kemejan iki ganti sih. Oh iya. Nah ngono ta. Kulakan opo ae? Lah iki mangan apa kulak telo bareng? Oh, kulak telo. Wingi kulak anu ketuget. <laughs> Tentang wis sembarang kentang puntek sak ganti telo Pak Pak mbok belajar gawe iku lho Pak ikan hias iku lho saiki ku maju iku Lho temen iku Iya Lah terus cara tempatnya akuarium Iya Oh akuarium Aku Tapi kok pelu sih Lah aku apa kon Ojo ngomong kon anu <laughs> Kok tak bingung ikun kan ikun ada nama DKI ser bingung kan ikun. <laughs> Aku. Nah ya tempat tempatnya lah tempatnya lah ikun. Gampang yo nggak ikun kan anak pak. Dari gentongnya gentongnya kenal loh Gampang. Gentong gentong. Gentong udah mau kobong. Nah murai kau jangan kau tunggu. Ambil lele lah saya kayak maju yo. Oh yo lele tumbo lele tumbo. Bibi deh yo. Iya. Iku apa iku lele iku. Lah iku gampang. kuri ku iku dikedui. Oh iya iya iya. Lele gua nasi goreng nasi ngirang lele iku. Mm -mm. Warna-warna. Mulanya awak dinaik mangan lele sing hati-hati. Lho Pak sih. Loh lele kadang-kadang keliru lele. <laughs> ya? Ya gak apa-apa. Iya iya pokoknya Pokoknya apa? Eh pokoknya isa deh. Iya sing penting ku hasil Pak. Nyambut gawe apa nek gak halal gak enak. Iya sih. Iya ya? Padha jujure ku enak. Lho iya. Oh, apa sih kan? Wah, iya ngono. Lah saiki anu deh siji galur gawe. Sepisan aku lume, eh, mulai. <laughs> Metu ya awakmu, ngalah kon sibut, ya ta? kesibet iku? Apa sibet kuwi? Ya? Bojo-bojo. Ya, terus. Lah, di samping awak dhewe memang apa memang tukar pendapat masalah kerja, hmm. lah saiki aku balik balik sih. Dik. Balik. Balik. Aku tak belek. <laughs> balik. balik mana, dek Nyambut gawe. Nggih iya ta? Oh, bulik. Oh, bulik ah, kok balik kok. Lah, ya? Tahu nang Kalimantan. Lah iya aku tak balik. Iya, ya? iya. Heeh. Aku pakai siap no. Tasik ganti tasik. Nggak pakai apa? Pakai jaran. <laughs> pakai pakai nope, pakai biasa ya style, oh, dek. ya apa biasa enggak? Lah ganti. Oh, tas ganti tas apa? Tas min. tas apa? Tas apa? Lo tas gede tas cilik. Wis tanggung ae kayak oh. lunga seminggu, dek, Kayak lunga oh, iya. seminggu, ya ta? Tapi dia malah mana, Pak? Lo kan migato. Gak <laughs> kon No, melok mlusuk-mlusuk maneh. Iya, melok takon kono golek dagangan yo Pokoke kon tak gawe wadah lah melok terus kok. Ngono iki apa gawe? enak wong maning. Pokoke melok terus kon iku kon iku mangan gak mangan apa jare Ike. Dile jenenge dile. Iya ngomong apa Ike rek. Iki lho Mas. Ya ya ya ya. Wis tak bener. Eh, kon gak ganti ya kon. Ganti ya kon wasalah pakaianmu kon. Sik ta. Masalah. Perkara ya, ganti iku kan urusan kudu. Iya iya. Kon potong rambutmu ngene to. Iya. Aku tak potong nek dalan sik. Iya iya. iya. Dicepakno kabeh ta. Apa dicicit iki? Dicepakno kabeh. Pakaian sampean dhewe. Iya iya. Lah pakaian ku lho. Lah lha apa? Urusan dhewe pakaianmu lah penang iku. Lah Lho, lha sampean napa gunane nek omah? Lho, lho. Eh, anu, iki bojoku lah apa kon ngomong bojoku. aku Wong oh, tragane. Tak sangane bojoku lali aku. Oh. Ya wis tak tak cepane dhisik tak melok budal ya. Iya, Tadi ta ya, Bu ya? Iya, tadi lho, Pak. Sing ono sing tadi ono tamu lho, Bu ya. Tak tungakno oleh segi yang akeh. Oke. Oke, oke. Terus tak tinggal, Bu. Iya, lho kok tak budal kamu? Lho, lah aku nyeluk sampean kan, Bu. Lah buke kok gak enak ngono sampean. Iya, tak budal, Bu. Iya, hati-hati. Din, din. <laughs> Hanya ini sopir jitik weblas. Tok, tok, tok, tok, tok. Loh, kok ada tekek? Kulo kok tekek. <laughs> Lah kok tekek? Lah lawange sing ndi sih lawange iki? Loh, kadek lawang-lawangan wong rekaman. <laughs> Bisa iki omahe. Neng, panggling. Tuala oh, karambol. <laughs> Wah, gak tahu kepethuk-kepethuk kok mblakrak gak kata kok. Parah ta? Parah dong sik longgo ngene. Iya, kok wis rada Rada apa? Kok kan goyang-goyang sampe aku? Kak rada lemu ya. Heeh. Uh -uh. Sudo nyene. no oma sing wedok nyambut gawe, sing lanang no paran ya nyambut gawe. Iya. Iku tumpuan apa iku? Hah? Tumpuan apa iku? Gombal. <laughs> Kok gak diopo? Ndi ngawur ae. Pengen ngugong, pengen barang. Oh alat sing dhisik wis Ya apa balik-balik rusak ae lho. Hmm. Ya apa? Sopo sih penitine sopo penitine? <laughs> Ya kanca dhewe. Balik-balik ngelaras. Lah ya lek ngono ku ojo dimot cikar saiki ku dimot gledekan ae. Cikar wis gak oleh mlebu kota, gledekan lak oleh. saiki anake iku kok kok telung rapat iki. Oh, ya kale sapa? Hah? Kale tangga. Tapi lah gak apa-apa tahane kok. Ya gak apa-apa. Sembarang sampean tangani yo. Heeh. wingi ana urusan bumbu ya wis ditangani iya urusan gong ana wong golek orkes ya ditanggung Somor barang tak tanggung lho sumur bor <laughs> oh eh, iki ana oma didol <laughs> Oma, wah gedhe kira rek oma omah yo cilik kok sampe tersaki Oma pramuka oh, omah sampe tersaki lho iki oma sogran sing penginepan iku dijangi diuncalno lho iko masa lho iya didol murah laris e iya bangkrut saiki Wong gedhe iki kok gak dicedhak apa? Iku kala jengking akeh. Tekek barang. Lah didol apa paling gelem nek kala jengking to. Enggak lek kudu sampean kok dibangun. Iya tapi. Pokoke tukang kok aku gampang ya. Hah? Tukang kayu-kayu. Barang pisan. Iya gampang urusane. Mesti ganti letter apa iku anake? Letter O. Iku mata sumur. Ya enak mumet ae nggo. Ya letter e gak apa-apa ya. Iya terus. Murah kok dikene me 8 juta. 8 juta. Sertifikat lho iku. Masa? Iya. Kamile yo. Iya, terus dhewe wis mari terus di sertifikatno saiki. Murah lho nek ngono lho. Mulane sampean kudu ngerti ambe aku. Ya beneran, nek ngono bekku ya wis ngumpul iki. Ono pira iku? Hah? Ono pira? Iki. Hmm. Si ono 200. <laughs> si tak utangi apa? <laughs> Tak apa lah aku ndodono dhuwit. Untuk oma 8 juta nek 200 ya yo diguyu wong. Enggak ono simpenan. Gak aku perantarane. Ayo dulur dhewe gak usah persen-persenan 10 20 gak usah. Sesak pawe pokok pantes ngono lho. Ngono ta, temen ta. Hmm. Aku nang bundul limburi ya. Loh, gak ulah musa aku ndi sih aku tau mbek wong. Ayo, apa mak? Tau Lah pisan pokoke sepeda kotok ta. Saiki wis gak gak ngono. Pokoke sampean lu ro karo aku lho ya. Iya. Heeh. Wis tak pokoke ndok omah ya saiki. Piro iki? Hah? Aku nang aku piro? Iki sih ana dhuwit piro iki? Ganggu aku tok lho. 50 mak. Abote alote koyo gerangane ta. Lho <laughs> saiki diperhitungan. Wong gagane kudu ngono lho. Bapakne biyen niku wancen walet bapak. Lek bojone iki sik bralah. Tapi lek sing bapak iku walet setengah mati. Ngene lho, Dik, ya. <laughs> Dik dengkulmu ngono. <laughs> Lah aku tak genano. Ya apa sih Anu tenanku gampang. Aku kan gorong ro anu, lokasine omahe Sokran ya apa. Ya tapi dhisik kanggo numpak-numpak becak ta bemu ta apa ngono lho. Lah iki gawon sik iki. Iki kene-kene. Iya. 30 sik ya. 30 ya gak apa-apa golek memang dadi 8 juta pira ngono gampang ya. Iya, urusan buru. Nek ngono kono tak kon resik dhisik. Ya wes nek ana dhisik aku tak tututi. Ya tak tinggal ya nyamuk dah. <laughs> Arek gak pokro. Eh. Tak ngitung dhuwit dhisik. <laughs> namamu melorot mana kan kan buat siapa masih kok dikiri kamar sing gurih jerung dadi kon gaya latihan lu dru kan terus apa sih ngobong-ngobong nuk pinggir gedek kan mula ono ae kan wari are ri iya tapi ya apa urusan nginep ya apa iku wis kadi gawe sing gurih iku masih ngono kan nek cita-cita bangun iku ojo ngono ta iki sing ngarep karo bunga-bunga ri dikai kolam ya apa heh dalan iku dikai kolam dadi tamu mencolot Eh, anak ke pasar kecegur ngono kono. Eh, lho lho, dur to kali ini. Dur, kali. Yo, kuwe. anak anak penumpang. Walah. Ketoro lho, gak tau nyekel dhuwit ngono. Tak kan dhewe wis tak Oh iya. Lho, ya sepurane, gerden gak ono bayang lho. Gak apa-apa jare. Rebile ku anu coplok sese. Mengko neriman, kok. Hah? Nriman. Eh, kok. Pekara coplok sese aja kono ngomong nori. Eh, ngomong Oh iya. Nggo omongan teng mriki kali bose, dadi enak kan tenang. Oh. Lah niki sing duwe penginapan Nggih kula. Lah niki sing bagian ngresiki. Hotel apa apa? Lho. Penginapan Penginepan. Penginepan. Nggih. penginapan munggah mudun kopi shop ya undi kopi shop oh, kan lho kopi shop yang kopi campur shop <laughs> ya apa saiki kopi shop apa biasa nang hotel deh lah ini pun biasa ngelatin oh, hotel nih biasa untuk minum ini aja turun ke ini pokran <laughs> eh jangan namanya bebek ya oh. Nih, siapa yang gitu. bantu nih, Mbak? Terus iya. Saya. Oh. Apa sih kenal? Kok saya kok apa sih? Apa? Saya maju nih titik. Apa sih Mbak sampai ngomong apa sih gua? Minta apa? Pelayan. saya pelayan ngerti. Saya minta minum ya. Iya. Singapura sling. Apa tuh? <laughs> Eh? Apa? Jalur jalur di sling. Apa? sih apa? Minum. Oh iya airnya sudah mengalir seling sudah Lho. Kok ngombe ngombe iki. sih? Sing gena-gena kan. Minum ta, minum ta. Kendhi lho loh Minum iki lho. Minum yang sudah diramu. Lho, oh, banyu kendhi kok sing dikocak. <laughs> Iku lak wis bening ae iku. Wis roti ae. Oh, roti. Hodok. Kok dikocok. Nih, kartu lho. Heh. Tabu eh. gone minggat ae. <laughs> apa? ah ngerepoti aku bingung aku gak tau ada lepon-lepon situ ngomongin gak karu-karuan ini roti... pelusing sing pelusing ini roti godok kena roti kalung aja kan belum gedek sing borong isi udah ditempel minggatori minggatori balik pisan tamu itu kokon Oh, katanya eh. tamu si itu kedek bol gomeng rai. Bego aku. Wis wis wis. Ngene lho, iki gak niat nginep. Niat omong-omongan Cuma soal. Cuma bisnis. Ah, ah, ah. Ya, ini lho nya, soalnya saya ini kan nyanya nyapa. Oh. Lah iki tron nyapok, Pak. Oh, lah iki. Iki endi lah? ya iki nggone. Lho iki itu kok nyelok nyeluk tukang panggur. Lah. Iki tau ngemplang iki <laughs> Eh, Dede aku. <laughs> Oh ngapunten, modal lupa modal lupa. Wah, kayak kon iki sandiwara Dracula Dracula. <laughs> ya apa lo kayak lak ketemu nok ini lagi lah anu pegawai ini. Wah tuh emang sih wedok, sih eh? wedok ayu nih ngomong sih lanang kau yang ini. Apa apa? Ngawur. Iki kok momon karo bos iki. Aku iki gak jane ngene perlu iki ngeterno bos. Bos bos. Ngono lho. Aja ngawur ae. Iki lho tak sing brene iki lho Iya loro kok ngono kene iki. Aku iki lho, Cak. <laughs> Aku iki bingung. <laughs> Iki dakene taman mburi kono ae sing nisore sembojo to. <laughs> Loro iki engko kae Lah iki lho. Ah, selamat mamel. Loro pisan. Oh, selamat macul. Wah. Lho, selamat malam. Oh iya. Siapa? Wis, wis, la iki muni sarta malam iki bengi ta apa niki? Mbah, awan ta bengi. Sekai bengi ya enak. Ya <laughs> bengi ya. Iya. Wis karepe ta? Iya, iya. Ya apa dimulai ta saiki? Lho, ojo ngono kok niku. Lho ngeteh iki arek iki. Masalah. Sabar iki. Eh. Ambene wis kuat ta. Ren, sing pertama ki lemu-lemu. Aja rame-rame supaya ki. Kang nginep suwe. Bayangi dikeki kabel. <laughs> Kayak kabel meloncat. Lah iki sing tau polos iki. bayang apa sih? Iki kate omong-omong. Sampe niku. Asosiasinya tuh keliru. Amben niku kangge lungguh kursi mboten enten. Pokoke bangku. Eh galare dibenggang. Oh, dibenggang lak blosok. Saya tahu ini bukan losmen, bukan hotel, tapi penginapan, tapi namanya harus beri nama. <laughs> Podo Joyo lah gitu namanya kan baik. ada pokok ada joyonya ya saya. Iya iya iya. Eh, iki aja salah paham yo. Padahal ngomong sih enggak enggak iki perlu ngrene gak perlu nginep. Iki urusan dagangan. Pak tak tinggal sik. Iya iya iya. Baca ya baca. iki lo iki lho orang boleh mana. Salah hmm. iya, iya. iki lo salah semua lo ya. Iya, keren keren keren. Kon akeh aku kan. Atau lo? <laughs> Aku kira dulu oleh lebon lho wis kalangan selawe lo. Keren. Oh iki balak-balik dumpek ay. Iki dulu bayar iki cek geger lo. Kau Kon iki kaya. Nah wong iki teko kawat-kawat iki sing <laughs> Iku utun kan. Utun iki. Ya wis ngono ngene, Pak Basman. Iya, iya. Kulo tinggalkan ya. Iya. Ning mati kulo tinggal sampe kene omongan teng taman maun buri ya sono kene ya, nggo ngono. Iya, iya, iya, sing Maksud maksud kulo niki mboten bermalam. Lho lha nggih. Cuma kulo mlebu kamar bleng, wong loro. Omong-omong. Lah omong-omongan sebab kok ada tagange ta? Oh, pada tagange pas sampe ape ditokno sik kan. Mlebu iku cuma tanda tangan kok. Oh, nggih. Iya. Tak sok kan, sampean percaya niki bos kula lho. Kene kula purun ngejak kanca kula niku kanca kula sik bal-balan kabeh. kan kabeh. Buyare bal-balan kok jak mriki kabeh. Ya, nek kepengin remek wae anu ya, hotel kuwe hotel sampe pengin <laughs> aku ya celukno. Lho, perlu sik laris ngoten. Nek sik anu, sinten areng sampean? Kula pesenan. Nggih, niki nek kapan duduk bojone mboten sampe besuwe-suwe ten mriki lho. Oh nggih, mboten permal. Monggo, Pak? Ah, ayo ayo silakan berteduh, Pak. Oh, ayo berteduh. Wis tepak ngomong. Ngomong ngomong. Baik lho. Ojo omong-omong lho. Nginep maneh ke motone liyep-liyep. Saya ngantuk. Bude. Monggo pinara. Oh, nggih. Nginep maneh anu, Dik Sokran. Lho, iku lho. Dik Sokran, hmm. panggling ta. Sopan. Loh ah. <laughs> Alah, sih? Sapa sih iki? Ah. Wah, nggo nunggu yo. Bojone Basman. Lho, ala ning. Lah iya. Ini lho, jarene anu sido ta iki omah sampean didol iki. Lho. Jare sapa ning? Jare Kartalo. Loh Kartalo. Aku wis gawane lho sing tak deloki lokasine ya nang mburi ya. Kartola ki apa sih kok didol iku? Wong tanah apa wong iki gak tak kedol didol. Wah wah, kok iso pisane? Hah? Bojone Basman. Aku kan dagangan. Lah, bisa kan ini? Larang itu tuh bener. Lala, lalangnya wis sempal kabeh. Anu nek niki yo omah iki mboten kula dol nggih. Sampeyan minggat mawon. Kepengin ro nang jero-jero kono lho. Lah kali dagangan iki. Ayo Aduh, sabari rek, sabari. Pak. Apa? Mbok sapa ki lho isi setengah. Masalah ya? rego nek dadi, engko ayo diparani. Iya, iya. Apa takon aku sing marani? Ya, apa loro ae, pokoke. Iya, eh, siap, sapa mboten kok. Lah kok sampe niku? Oh, lha lha kok niku. Leren, leren. Waduh. Saiki kok distempel. Stempel-stempel dengkul ngono. oh, Minggir sih. Ada dodo yo. Yo tak bisnis Iya, Dik. Bisnis <laughs> Ya enggak omong-omongan. Oh. <laughs> Mangap koyok jaran. Iya. Kan Jaran-jaran. Kan dagangan, dagangan tak ono nyidem bekas rusak. Eh, sewani jam-jaman lho. Oh, iya. Iku gak gopo iki? iki. Apa iki? Cepetan apa cara mambu angin? Iki lha opo kok tak mambu mambu angin. Apa iki? Eh, kanca. Dorong dadi. Ayo mulai. Oh, mulai-mulai kon. Gak kelem mulai. Ayo tak cewer ayo. Lha ayo ora masalah. Loh, dijak mulai ya apa sih? Pak eh, Taryongko sih jalur Pak, sampe apa sampe? Undiongko oh, sih Gua aku gak gelem iki yoan, aku masih balik yoan Lu kebak lu, lu re ocol pisan ri Waduh, ya apa keren, reci apa sih awakmu keren, keren Ya sih marah lah kone iki Oh, kone kuwes dalek penumpang gak tepat Blas iki mang lawang arep ana kolam gak iso menyelam lagi mang kolam kolam ya apa kon wong ini kok digawe kolam mesti tamu sak mlebu kan sing bayar iki lha iya apa ngene din din din din opo opo opo opo mang nanti Ah, iki ah, bayare wae dereng sedaya. Sopo? Seragam sama dereng bayar. Dikapano? Nek lanang wedok dereng bayar sedaya. Sing ndi? Ah, eh, iki tibake kuping ana lawone. Ya gupek pisan iki. Bayar sopo? Dereng teh. Ah, bayar kula dereng. Sing bayar sopo? Sampean. Lah aku rumong sopo? Lah sampean aku. Dereng kok. Loh, tin tin. Oh, tin tin tin. Wah, oh, ngene iki ya opo Wah, wes, bengok aku.